är Jenny och Vänners 60 avsnitt. Jubileum, kul. Eh, för att fira så har vi en eh, ganska långväga gäst. En eh, tjej som har skickat det finaste paketet jag någonsin har fått tror jag på posten. <laughs> Maria Pizzeria. Hej! Hej hej! Va, va, pizzeria är inte ditt efternamn eller hur? Nej. Va, vad heter du? Malle? Eh, jag, fick ett jätte, jättefint eh, paket som sagt eh, till mitt kontor på Rodeo. Ehm, så superfint inslaget, men innehållet var ju ännu bättre. ett par Drake-trosor. Mm. Årets plagg. Verkligen. <laughs> så bra, det är du som har gjort dem också. Yeah. Hur, hur, fick du idén till dem? Um, det var när Arvida Byström skulle sätta ihop en utställning om använda trosor. Mm. Och hon ville att jag skulle bidra och jag tänkte jag har inte så jätteroliga trosor så jag får väl tillverka ett par och <laughs> tänkte vad ska jag trycka på dem? Jo, Drake såklart och sen så hade jag med dem på utställningen och efter det så var det massa som ville ha ett par. och Då började jag tillverka dem. De är jättefina, så här pastelliga, Drake har en liten hundvalp i famnen. Det är liksom allting som man vill ha i ett. Självklart. <laughs> hur, hur, hur, får man tag på dem? Um, jag säljer dem online, men just nu så är det en liten paus för det börjar det blev för många <laughs> beställningar och okay. jag har inte så mycket tid. Eh, vad har du fått för respons? Um, väldigt roliga kommentarer. Väldigt många roliga från killar som bara säger att det är anti-rape-trosor. Um, Oj då. Men, ja, alltså. Men det är så många som älskar dem och vill ha ett par. Och det är ett väldigt bra plagg att ha på sig på klubben om det spelas en <laughs> Drake-låt och man bara visar dem. så lite blir väldigt poppis. <laughs> nice. Uh, vi fick ju liksom tag på varandra på internet på något sätt. Det här är första gången vi ses. Uh, mm. för du bor i London i vanliga fall. Yeah. Va, vad gör du där? Um, jag jobbar på en PR-byrå och uh, ja, produktplacering och ger bort massa fina grejer till folk och kändisar. Och sen sociala medier. Mm. Och när jag är ledig så stylar jag och fotar lite. Man kan eh, se dig blogga också eh, på Nylon eh, Japans sajt tillsammans med Arvida Byström också. Ja. Superbra blogg. Eh, vi, vi vill ju jättegärna att du ska komma till Rodeo såklart. Ja. <laughs> vi får se hur det går. Eh, idag ska vi lyssna på musik. Vad ja. har du för musiksmak egentligen? Eh, det är väldigt svårt att beskriva. Jag hatar den frågan. Den är så svår att svara på, men... Du gillar Drake? Ja, det <laughs> är Vi får väl se helt enkelt. Uh, vi kör lite varannan låt-läget som vanligt. Uh, jag och Peter uh, har valt låten som vi har gillat bäst från senaste veckan. Det var ett tag sedan vi spelade in podden nu. Um, Future såklart, från hans nya skiva Honest IBU. Thinking how you will be thinking I'm feeling you close I'm dreaming how you would be dreaming and hoping you over. I give what you give and I never back out of decisions. I feel what you feel feeling, I'm hoping and praying and willing. I'm nervous, you nervous, you drinking, I'm drinking, we rockin'. I'm talking, you talking, I'm in it, you in it, no stopping. quiet, you quiet. We sit here, we look in silence. I'll be there, I'll be there, I'll be. I'll be there, I'll be there, I'll be. I'll be you, baby. I'll be you, baby. I'll be. And I might can't do what you do, but I'll be. I say I'll be there. You working, I'm working, I get that coffin and kill that pussy in minutes. Yeah, you sweating, I'm sweating, we overdoing the mileage, won't let us finish. Yeah, I needed, you needed, and we both feeding. I guess that's our agreement. Huh. I'm naked, you naked, and neither one of us trying to look for a blank. Yeah. Got questions on questions of our essence, Got no thoughts when we drink. Your spirit, my spirit, illuminate through our bodies. I feel we hope. Eye contact, exchanging favors. I guess it's better, you know. I'll be there. I'll be there. I'll be. I'll be there. I'll be there. I'll be I'll be you, baby. I'll be you, baby. I'll be And I might can't do what you do, but I'll be. I see. I'll be there. Yeah. I'll be there. thought I was creeping, I seen you, baby. I be you, baby. And I was sitting at home lonely, wishing you would be there. Thinking to myself, I ain't already leaving. Vad tycker du om den här? Nice. Visst är den fin? Ja. Alltså jag älskar verkligen Future och um, den här låten känns som verkligen det, det bara han. Och um, super, super fin text också. Man, tänk, man, tänker ju direkt på honom och Sierra eh, i det här scenariot på något sätt. Det gillar man ju extra mycket. Mm. Undrar om hans bebis har kommit än? Jag vet det det inte. Jag tänker på det. Man, man bara ser så här Ciaras äh, jätte, jättestora mage äh, på Instagram hela, hela tiden. Oh. Och så ser hon så här överjordiskt snygg ut. Äh, men ja, det kommer ju bli en sjukt söt unge i alla fall. Mm. har du lyssnat någonting på Future-plattan? Inte alls faktiskt. Den kom ju nu för några dagar sedan. Jag har också eh, missat den lite. Eh, jag fastnade liksom vid den här låten och så körde den på repeat. Ehm, hur, brukar du lyssna på musik? Är du en albumperson eller en låtperson? Um, när det kommer ny musik så brukar jag vänta ganska länge. Men det har nog mycket med att jag vill typ ha tid för att ta in det. Jag vill inte bara lyssna på det och sen slänga bort det utan jag vill ha tid att sätta mig och lyssna igenom. Och då Jo, men det kan ändå vara att lyssna igenom hela albumet, men det är väldigt mycket musik man måste lyssna igenom tusen gånger. Ja. Kanske göra någonting och lyssna på det samtidigt och typ koppla ihop det med någonting man gör. <laughs> Jag vet när, när Beyoncé-plattan kom, då, det var ju som total hysteri eh, och det var ju så alltså surprisen också såklart, men det kändes som att det var så mycket så att man så här, jag kan lyssna på två låtar, sen får jag spara de andra, för det, här, det, det, det går liksom inte att ta in. <laughs> men ja, då kanske vi är lite lika där ändå. Mm. Uh, vi ska spela in din första låt. Mm. Um, en tjej som heter Hanna Diamond. Jag har aldrig hört talas om henne. V är hon från London? Eller? Jag tror hon är från London. Mm. Jag, tjuvlyssnade lite på den här låten innan. Jag, jag tyckte att den, den, låter lite så som jag tänker att du är på något sätt. <laughs> vi, vi, får, vi får se om det, om det stämmer. Ja. Hannah Diamond, Attachment. Um, hur hittade du den här låten? Um, ja, det dök upp på Soundcloud. Mm. Vad, vad, är, vad är det här för typ av eh, artist? Väldigt internetig. Ja, mm. absolut. Mm. Um, vad var det som du fastnade för i den här låten? Um, jag älskar biten när hon sjunger Save you as a picture on my phone. <laughs> Varför det? Känns väldigt jag. Uh, så otroligt söt och um, man får ju väldigt mycket associationer bakåt till så Spice Girls och jag vet inte, lite aqua-vibe också. Uh, tänker du på någonting annat som låter likt? Men jag tycker i början så, hon typ, vet inte, det varierar väldigt mycket i hela låten, men från början så känns det som en helt annan sång. Mm. Och sen när hon börjar sjunga ut lite mer så är det väldigt gulligt. <laughs> Eh, skitbra produktion också. Eh, det känns ju, trots att det är en massa så kopplingar bakåt i musikhistorien så känns den ju väldigt modern. Um, det finns också väldigt fina bilder på henne på Soundcloud eh, som jag tyckte kändes som att de lätt skulle kunna vara så stylade eller fotade av dig och Arvida. Um, ehm, vad, vad, <laughs> skulle de kunna vara det, eller vad tycker du? Ja, verkligen. Väldigt pastelligt. Fin komplimang. <laughs> ja, men hon är jättejättesöt. Uh, ehm, är det någon som du har sprungit på sådär i London? Eller? Jag har sett henne lite ute på kvällarna men ser inte så mycket av henne på dagtid. Hur, vad, vad brukar du liksom gå, gå och titta på live och så när du går ut just um, nu? Ehm, blir samma ställen sen när jag flyttade till London. Men det är, lite, det är väldigt mycket som ändras just nu så vet inte. Jag är väldigt lat att åka ifrån där jag bor för det är så himla jobbigt att ta sig hem. Men i Island är alltid saker som händer. Mm. Mm. V vad brukar du göra? Går ut på samma klubbar <laughs> som vanligt. <laughs> Men det börjar bli mer live-grejer och eh, det är väldigt kul att följa vissa personer och se hur de utvecklas. Mm. Jag har ett par kompisar som jag träffade på väldigt tidigt när jag flyttade dit och nu så har de verkligen exploderat och bara tar över hela världen. Typ. Vilka är det? Ehm, det är en DJ som jag gillar väldigt mycket och hon eh, värmde upp för uh, eh, Janglin och grabbarna när de spelade i London, mm. Eh, Siobhan Bell. Hon är jätte, och spelar väldigt mycket 90-tals, 2000 R&B och eh, börjar spela på Fashion Week och typ allt sånt. Men samtidigt så håller hon sig kvar i klubbarna som hon börjar på och det tycker jag är jättekul. mm, spännande. Men mm. Nu får vi hålla utkik efter. Ja. Uh, vi fortsätter spela goa låtar här i 60 avsnittet, sjukt, uh, av Jenny och vänner. Här är en, en fransk dude som har gjort uh, en freestyle på Rihannas Stay. Sjukt bra mm. låt från mm. början men det här är också jätte, jättefint. Tuffa. Tout ce que je sais. Au comptoir d'un Tidiba, de l'or partout comme à Trinidad. L'art de la guerre et du trépas coule dans les veines de la brigade. Tu crois que je dérive, mais c'est toi qui divague. Ah si j'étais riche, prends ton car lâché on y va. Je des vrai, je dis Louis Que des rats et des hooligans. Dans mes bureaux de style, il n'y a plus trop de style. On ne fait que du design de fusillade. De la coque dans le fuselage. Je t'envoie au co pour des pucelages. C'est ta rondelle qui te lâche. peste des grands-mères et mon plus jeune âge. Le rap français dans son cul jeune âge. Pas jusqu'au bout si tu menaces. Eh, c'est tout ce que je sais. oui, oui. c'est tout, moi, c'est ce que je sais. Oui, oui. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je sais. Tout ce que je sais. Jag har varit helt eh, besatt av den här lilla superkorta um, ehm, låten mm, senaste veckan. Vad, vad tyckte du? Mysig. Visst var den fin? Mm. Um, ehm, eh, Boba från Frankrike uh, som jag säkert borde ha jättebra koll på sen innan. Uh, han verkar ganska stor och det här var bara liksom någon så freestyle som han har gjort. Um, vad, vad, vad, tycker du om, om den här Rihanna-låten? Jag är inte så himla stort Rihanna-fan. <laughs> jag var, men sen när hon blev bad girl så släppte jag det väldigt mycket. Jaha, mm. varför det? <laughs> Vet inte, nej. Det är väldigt jobbigt när man ser någon förändras så mycket och så drastiskt och sen så kan man inte <laughs> identifiera sig med henne längre. Okay. Det var så jag kände. tyckte du bättre om den här Island Girl-känslan ja. med dancehall och så? Ja, ja men den var också fin. Men det går ju liksom inte att inte gillar Rihanna. Nej. <laughs> men jag fattar vad du menar. Uh, vi ska spela någonting som vi har kört uh, här i podden en hel del, uh, Gravity Boys-relaterat. vad är det vi ska höra? Uh, Bladys nya. Mm. Dragonfly. Den är producerad av Tim Rocket. Yeah. vi ska se om det hörs. Vi lyssnar. Present day. Vad är det som du tycker är nice med Blade? Eller Blady? Eh. Eller Blade? Blade eller Blady? <laughs> Nej, jag vet inte. Jag tycker så himla mysig och typ ledsen men glad på samma sätt. Det är bara någonting som inte går att förklara men bara känns väldigt bra att lyssna på honom. <laughs> ja, eh, jag gillar jättemycket det här mixtapet, eller det var ju typ ett album ja. Eh, som, som kom för några månader sedan som hette Glue, eller kanske Gluey. Man <laughs> vet inte så noga. ja men eh, ja, de har ju helt klart någonting, eh, Gravity Boys-gänget. Verkligen. Men vad tycker du om Team Rocket då? Um, jag har faktiskt inte hört så mycket från dem. När uh, en kompis frågade mig vad jag tyckte om Team Rocket så tänkte jag, ja men det var ju nice, menar du dem från Pokémon? Var det jag sa. <laughs> Så jag har uppenbarligen ingen koll. Du bara tummen upp. Ja. uh, <laughs> på tal om eh, Team Rocket och Göteborg, som de ändå är baserade i. Um, ja, det blir en sån här knäpp radioövergång nu, när man ska säga, ah, eh, några från Göteborg några andra från Göteborg. Men um, El Perro del Mar, som kommer mm. från Göteborg, gillar jag jätte, jättemycket. Hon var ju med i, um, i podden i somras när vi spelade in från Way Out West. Eh, hon har spelat in en låt till Feministiskt initiativs eh, valskiva som heter Våg offer alla vill ha. Jag tänker att du lyssnar på den. Hade man gissat att det här var El Pago del Mar om man hade hört den? Nej, jag hade trott att det var Taken by Trees, tror jag. Mhm. Mm, varför då? Mm. Bara känns som det, hela feelingen som spel albumet som hon spelade in för jättelänge sedan med trummorna och Just det. I, till och med tonerna som hon tar och så. Det är väldigt flytande, mm. floaty. Ja, men jag fattar vad du menar. Mm. Uh, helt klart. Uh, jag tycker att alla ska gå ut och köpa den här uh, valskivan, uh, Feministiskt initiativs uh, jättemaffiga platta som de har satt ihop med massa svenska artister. har någon, något parti någonsin lyckats skrapa ihop så mycket bra <laughs> folk? Jag tror inte det. Um, El Perro del Mar har ju också bott i London mycket och, och skrivit musik som påverkades av Londonkravallerna och så. Har du bott i London länge? Um, kravallerna skedde precis innan jag flyttade dit. Mm. Jag kommer ihåg när, när det hände och mina släktingar från Thailand ringde hem till mina föräldrar och bara ah, men är Maria okej? Okay? Och jag bara men jag har inte ens flyttat dit än. Nej. Det, ja. Hur vågade de släppa iväg dig? Nej det var lugnt. Ja, okay. <laughs> uh, eh, men hur, hur, hur känns det liksom att bo i London jämfört med att vara i Sverige? Ja det är väldigt, väldigt svårt att ta det lugnt tycker jag. Men jag har inte bott i en storstad i Sverige, så det är väldigt svårt att jämföra. Mm. Um, men jag vet inte, när jag bodde i Sverige så klagade jag på att ingenting hände och nu när jag bor i London så klagar jag nästan på att det händer för mycket grejer. Det är så svårt när man vill vara, man vill vara en hel, man vill vara en del av allting men samtidigt så vill man bara sitta hemma och typ kolla på tv-serier och mm. mjukisbrallor. Var fan ska man bo? Danmark typ. <laughs> <laughs> Nära till allt. Och Ute alla i ganska avslappnat. <laughs> Ja, kanske. Ja. Uh, vi, vi, fortsätter med ett av dina låtval. Mm. Nu blir det kanadensiskt. Vad ska vi lyssna på? Party Next Door. Bra. try to play numb to shit like this. But I'm cool, cause this isn't love. We all have obsessions. Oh. assumption. Young nigga from the city. Ain't shit pretty, but my bitch and my mama. Anyone can get the drama. Strippers in the club, and my club's half empty. Ride with my niggas, cause my niggas understand me. Still on plan A, pussy niggas on plan B. Just a young rich nigga, you don't väldigt Drake i stämning på den här låten. Självklart. <laughs> vi, vi fick liksom välja bort en låt som du ville ha med idag med Drake för att vi hade spelat den förut. Ja. Uh, vilken var det? Days in the East? Uh, ja. Som också är jättebra. Men det här kanske är ne next best thing, eller? Ja, jo, de är väldigt lika ändå. På ett bra sätt. Vad är det med kanadensarna? Varför låter de så här tror du? Jag vet inte. Så mycket känslor. Eh, på tal om Drake, eh, du har varit på Drake-party precis, eller? Ja, jo, det var några veckor sedan. Eh, en klubbkväll i London där de bara spelar Drake hela, hela kvällen. Och det är typ fem olika DJs och alla får spela Drake på sitt sätt. Och mm. Bara helt underbart. <laughs> Var det gött? Ja. <laughs> Men det känns som att man efter ett tag skulle vilja höra någonting annat, eller? Nej, nej för att alla DJs mixar dem på väldigt olika sätt och nu, för det, det här var andra gången de hade det, mm. och då var det DJs som verkligen mixade till det på ibland väldigt irriterande sätt men ibland, för vissa mixar till det så mycket att man inte kan sjunga med när de spelar fram och tillbaka och allting men det är väldigt intressant att se deras tolkning på Drake också jag tänkte på dina Drake-panties, eh, <laughs> Drake-trosorna. Mm. Har du, är det någon som har hört av sig liksom från Drake-managementet eh, och bara ”Hallå, vad håller ni på med?” <laughs> Nej, inte <laughs> än. Det som att det blir poppis. Men eh, har du sett bilden på Rihanna med sina Adidas Stansmates utan trosor? Och då, Ja, det var en bild på henne naken med Adidas-skor och då var det någon som sa att jag borde skicka henne ett par trosor. Mm. Mm. Ja, ja. Uh, jag tänker ändå att det här borde liksom komma fram till honom på något sätt snart. Du måste ja. hojta då. Vi vill veta den storyn. Liksom. Vi se. du <laughs> borde skicka ett par. Ja, självklart. Like, I don't want y'all bitches looking at me like I hate every single one of y'all. Like, I smack the shit out of all y'all bitches. Like, But my bitches is fucking diamond. They fucking like, they gold to me. So <laughs> fuck all y'all bitches. Y'all could all eat a fucking dick. <laughs> Cut mafia, motherfucker. Uh, yeah. Just chillin' with my bitches. On top of the hill, we stack riches. Fuck on my face, I don't want your pictures. We the real bitches. We pop triggers. Just chillin' with my bitches on top of the hill, we stack riches. Fuck on my face, I don't want your pictures. We the real bitches, we pop triggers. So let me just teach you, I am the pre- teacher. Getting niggas at the desk. Get my glasses out. I am the teacher. What? Nice to meet ya. What? I'm sexy model facial uh. features. Uh. And if you try my patience, I'm gonna have to beat ya, eat ya, all oh. up like a slice of pizza. Yeah. Does it get down this shit? You uh-huh. out bad diarrhea. Right. Be the freest motherfucker around. Got my crown turned your pedestal upside down, clown around. Cause that's the only way you show your feelings, Though I'm willing to shoot your ass up. Bring feeling, bitch, I'm chilling. In the hood where the niggas okay. be. You come through, you coming out your pocket, pay your fee. Basically, I'm getting money over here. Using right. a nigga for his stacks and bankroll. Shit, I don't care. Round here, I'm stacking mad ones. Listening to big pump the shorty pop a gun. You wanna run, but you running from yourself. Bet that's how sniffing all that crack off your top shelf. You need some help, cause uh, you're uh-huh. looking real bad. Think like yeah. they pair, niggas too bad. Real niggas won't fuck you, cut your cool swag. So bitches do that. Got a break neck like nigga, who that? Just please excuse that. Pretty bitch like me always going through that. Who that? Be got me feeling real crazy. <sighs> Smoking on exotic while I'm feeling on your lady. Your man calling my phone. Contact name is Baby. Uh, we met the other night uh, while you uh. was feeding your baby. Hate me? Well, that's just a pity. Uh, you on a bitch like me? Yeah. Bring the mafia like this. Check it. Just chillin' with my bitches. On top of the hill, we stack riches. Fuck on my face, I don't want your pictures. We the real bitches. Innan påsk så um, spelade vi in ett avsnitt av Jenny och vänner med uh, Sveriges näst bästa podcast om musik kanske. Mm. <laughs> kanske den bästa, jag vet inte. Men vad blir det för rap? Um, som vi gillar såklart jätte, jättemycket. De har en blogg också på Nöjesguiden och det är de som har tipsat om den här låten uh, som heter Pop Triggers med en tjej från New York uh, som, som vi, ah, hur, hur, vad kom vi fram till nu? Hur ska det här namnet uttalas? Key? Key, Key Dash kanske? Stavas Q-U-A-I. Uh, hon låter ju som att hon är typ den coolaste i hela, hela världen, tycker vad tänkte du när du hörde det här? Det var väldigt, väldigt coolt. Jag gillar tjejer som rappar. Bra. Mm. Uh, jag tror att, de har liksom antingen samplat eller spelat eller lånat från uh, Totos Africa där i början. Ah, Hörde ja. du det? var det någonting i melodin? <laughs> Det var, någon... det var mm. ganska likt. Um, och det är liksom undermedvetet så blir man väl liksom extra sugen på den här låten då. Ja. <laughs> vi, vi fick med vid ditt sista låtval. Vad, vad är det vi ska höra? Um, Isaac och Koji med Broding som det är två väldigt fina kompisar till mig som jag bara stött på ute i London på kvällarna. Mm. Och det är så himla intressant när man träffar på folk där och alla, alla håller på med roliga kreativa grejer och det betyder väldigt mycket för mig när det är nicea personer som sysslar med nicea grejer och mm. de här två killarna, jag tycker om dem jättemycket. De är trevliga? Ja, <laughs> jättegoa. Vi får höra om de kan göra musik också då. Ja. Uh, ah, life sometimes makes you wanna go ham. On nights like this, a young brother feels he's programmed uh, to get lucid juice. Long week like to get fraud, man. Not even in a venue yet, but not long, fam. Till you get that adrenaline rush, the bass pumps just started, yeah, it feels like one of them nights. And I ain't even in the bracket for the sake of the hype, no. I got ill, so my G, I might blow. A few hits, I'm wave, knowing that the next day, gotta work, doesn't help when I'm on one, far from understated. In the trance, but it feels amazing. Still, I'm seeing signs, no hallucination. In the midst of it all, I hear my conscience saying. control my mind. The last place I'm thinking is home. Now, oh, I years and years I made my hustle clear with words in my lines. They couldn't depict it, labeled it different out of the box I climbed. Contradictions reflect a young, indecisive mind. But all I know is when catered to, it will come with time. Yet last night I lost track. Two more shots, I'm on that. Conscious is what conscious does when I'm on one. I ain't a conscious cat, still battling, but I back another. Lethal shit, no Danny Glover. Seeing signs, Nostradamus, but the wrong kind, not sober, brother. for me. Faded with no memory. So much on my mind. The last place I'm thinking is home. Now I'm seeing signs. Oh, Vad är det som du gillar med den här låten? Um, den bara gör mig så himla glad för att den är så gjord av fina, fina personer. Mm. Mm. Vad, vad finns det mer för personer uh, just nu som man borde lyssna på? Gud, det är en hel, ett helt gäng i östra London med unga, unga kids som bara är så duktiga på det de gör och bara helt skärmar mig väldigt, väldigt mycket. De är så snälla. Mm. Uh, Little Sims är ett exempel, en väldigt ung tjej som rappar. Och det är en hel movement som heter Sloco uh, eh, där Koji Isaac och uh, eh, Little Sims är med i och de arrangerar kvällar där de bara uppträder och det är helt sjukt hur mycket support de har när de har event. Helt fullpackat och man bara... Låter det så här då, eller vad är det för typ av musik? Jo, men det är väldigt, väldigt blandat ändå. Mm. Um, det här är ett bra exempel på två olika personer som bara har gått ihop och gjort en låt. Uh, för Koji är en spoken words-snubbe och det här är hans första låt, typ. Mm. Mm. Det kunde man nästan höra. ja. Det lät lite som en här dub, dubb-person. Verkligen. <laughs> vi har fått sitta med en låt med Nina Sky. Oh! är tillbaka. Visst älskar man dem? Yeah. Ja, jag tycker det är så skönt när de gör eh, bra låtar. Ehm, den här låten heter Stoners. Oh. Ah. stoners. take trip like this. There's no denying I'm addicted to your kiss. No stoners. Take a trip like this. You keep me higher than a spaceship flying. No stoners. Take a trip like this. There's no denying I'm addicted to your kiss. Oh, taking flight, flight. With more miles than a flight attendant. Got me on a ride. A roller coaster that's never ending. paper to fill it. Give me what you're dealing. You gotta be those stoners take a trip like this. You keep me higher than a spaceship flying. No stoners. Just take a trip like this. There's no denying I'm addicted to your kiss. No stoners. Just take a trip like this. You keep me higher than a spaceship flying. No stoners. Just take a trip like this. There's no denying I'm addicted to your kiss. A nightcap on a long work day. drip like this. Kush God. There's no denying I'm right. addicted to your kiss. Roll up, seal it with a twist. You ain't never had no bomb like this. Burn a perfect occasion for a song like this. A session with the God and your lungs might quit. Another one on the list. She's going down. Fuck biting the dirt. Det var alltså Nina Sky tillsammans med Smoke Dizza. Uh, stoners. Uh, har du något uh, förhållande till Nina Sky? Jo, jag är jätteglad över den här låten. Den är så nice. För jag blev så besviken när de kom tillbaka och skulle vara väldigt tuffa i svart läder. Um, ja, de men... hade någon sån här period där de verkligen skulle vara så här svåra. Ja! Jätte, jättemycket kajal. Nej, det <laughs> funkade inte. Men jag och syrran var väldigt stora fans av Nina Sky. De är ju tvillingar. Uh tror jag. <laughs> Precis. Move Your Body var ju den där stora hitten som man fastnade för. Men ja. då var de ju väldigt så här, poppiga och dancehall härliga. Uh, det här känns som en bra kombination av det här lite svåra och ändå sköna. Jag vet inte. Eh, jag skulle nog säga att den här låten är väldigt jag. Jag gillar den jättemycket. Bra, vad mm. kul! Mm. Uh, det känns som att vi, det blev en väldigt bra blandning här idag yeah. av våra låtar. Så himla himla kul att, uh, att du har varit med. Har du några sista ord? Är det någon särskild musik som du längtar efter mycket att höra 2014? Uh, eh, eller något du vill tipsa om? Um, jag är väldigt, väldigt pepp på Senas. Um, ehm, I sommar, för han ska väl spela sin eh, Mati-skiva. Mm -hmm. det, ty det tycker jag känns jättetråkigt tråkigt. Nej, jag vet inte. Det är, men det är väldigt stor, ja, det är en sån grej. Man inte vet om man kommer tycka om det live, men man tycker om det väldigt mycket i sovrummet. Typ. Okay, ja. Får mm. se hur det blir. Jag blev, jag blev lite förvånad nästan att du, att du skulle vara så här, Nas, gammalt Nas-fan. Uh, ehm, men ja. <laughs> men eh, ska se MIA också på samma festival, så det är jätte, jätte pepp på. Jag har inte sett MIA live än, men jag har varit med i en av hennes musikvideos. Har du? Det, ja, det är så här konstig vi, ordning. Vi, vilken video har du varit med i? Uh, eh, bring the Noise, men jag är syns det sant? inte. <laughs> Spännande. V vad var det för festival som du skulle se Nas och MI på? Uh, eh, Lovebox i London. Mm -hmm. mm. När, när är den? När ska man komma dit? Uh, juli tror jag. Spännande. Ja. Åh, gud, jag blir super, super sugen på att åka till London. Uh, vi, får, vi får ses där igen och yeah. spela in podden på plats. Mm. Det vore nice. Ja, men som sagt så himla himla kul att du var med. Uh, vi avslutar med um, en uh, låt med Snooty Wild. Knäppt namn. Ja. Okej <laughs> okay, Camp, uh, eh, Made Me. Hallå det talking, but they do not fix Cause I done got it out the mud. That's that shit that made me. That's that shit that made me. That's that shit that made me. I done got it out the mud. That's that shit that made me. That's that shit that made me. That's that shit that made me. I done got it out the mud. That that shit that made me. I done got it out the mud. That that shit that made me. I done ate up out that mud and it taste like gravy. All I try to do is flip the four into a baby. All I wanna do is flip the four to feed my babies. See, I know these niggas watching and these niggas hate me. Cause I came from nothing, nigga. Now this kid that made it. See me pulling in projects and annihilator. See your eye candy, I eat it like annihilator. Chopper, chopper, nigga dead and make them percolate. Real chopping down the block just like an alligator. alligator. All these cruising turn my eye red like I'm Terminator. light. Can't be creeping with your damn old lit. Service swerving on the highway, and I'm doing about it. I can see no haters talking, but they do not face Cause I done got it out the mud. That's that shit that made me. That's that shit that made me. That's that shit that made me. I done got it out the mud. That's that shit that made me. That's that shit that made me. That's that shit that made me. I done got it out the mud. That that shit that made me. Turn. nigga. nigga. Yeah, up feeling. Orchestrated with my mob, and it's so amazing. 150 20, all I see is paper.